الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Braćo i sestre, mi ćemo da nastavimo večeras sa ovom teorijom vezano za liječenje Kur'anom. Mi smo već tri sedmice, ja mislim, govorili o specifikama tog gajim svijeta, šetansko-đinskog, da ne dužimo, nego da nastavimo odma. Prošli put smo zastali kod takozvane istiaze džinima, kad smo rekli da je to stvar koja je zabranjena, odnosno traženje utočišta od džina je haram nego to se mora tražiti utočište kod Allaha Đalešanu protiv svega drugog pa oni koji rade istiaz džinima ili njima se utječu to je vid kufura vid nevjerovanja i to je haram mi smo naveli onaj kuranski citat već toliko puta da se ponovo ne vraćamo njemu iz sure El Džin u kome se kaže koji je u stvari objavljen povod mu je bio što su ljudi utjecali se u svojim noćenjima u pustinji ili negdje kada su putovali pa u tim mjestima gdje je zanoće utjecali se džinima kojima su na takav način povećali samo oholost pa su ih oni napadali iako su bili pobjegli prije toga pa za, nakon što su vidjeli da se i ljudi njih plaše i traže i se alazu kod njih vraćali se i napadali tu smo prošli put i završili sa temom pa nastavljamo alternativa traženju istiaze džinima jeste u dovama koje nam je poslanik alejhi selam ostavio u nasljeđe da ih činimo kao istiazu Allahu Đalešanu. Rekli smo i nekoliko puta ponovili da u ovom objašnjavanju ove teme koristit ćemo isključivo kuransko-hadijske tekstove. Dakle, put u kome nema lutanja, pa da navedemo predaju u kojoj se govori o toj dozvoljenoj istiazi, istiazi Allahu Đelešanu, a ne džinima, koja je alternativa ovoj kojoj su činili ti ljudi povodom koji je i objavljen ajet u suri El Džin. Pa se kaže u jednoj od predaja, An Havlete binti Hakim kale, sami'tu Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam, je kul, men nezele menzilen thumme kale, أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواه مسلم prenosi se od jedne ashabike Havlet bin Hakim kaže čula sam poslanika alaih salam gdje kaže ko zanoći negdje i tu reče izgovori dovu utječem se Allahovim delešanu potpunim riječima od zla onoga što je stvoreno neće mu tu na tom mjestu ništa štetiti sve dok ne ode i ne napusti to mjesto taj hadis prenosi muslim što znači da je vjerodostojan opet muslim bilježi drugi hadis od Ebu Hureyre radijallahu anhu u kome se kaže جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من أقرب لدغني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك Od Ebu Hureyre se prenosi ovaj hadis, kaže, došao je poslaniku, ali selam, neki čovjek. Rekavši mu, Boži poslaniće, desilo mi se da me sinuć ujeo akrep. Kaže poslanik, ali selam, a da si kojim slučajem kada si zanoćio i izgovorio dovu u kojoj se kaže utječem se Allahovim dželešanuhu potpunim riječima od zla koje je stvoreno ne bi ti se to desilo odnosno ne bi ti šteta bila učinjena spominje se da je poslanik alaihi sela da zanoći negdje kada bi na večer te od azanoći izgovarao sljedeću dobu. Ja Arab, Rabbi je wa Rabbuke Allah, o zemljo, moj gospodar i tvoj gospodar je Bog, Allah. E'udhu billahi min šerzik, va šerzi ma fik, va šerzi ma jadubu alejk. Ja se utječem Allah od zla koje ima u tebi i od zla koje hoda po tebi أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد utječem se Allahu Đalešanuhu i od lava i od šetanskog džinskog djelovanja i od zmije i od akrepa dakle i od džina i od šetana samog ili iblisa i njegovog porada i njegove djece dakle poslanik alaihi selam je dao alternativu u dovama istiazi džinima pa zato muslimani ne smiju istiazu činiti džinima ili šeitanima nego samo Allahu Đalešanu zato Kurtubi jedan od veliki mufesira hanefiski kaže wala khafa an al isti'azata bil jinn dun al isti'azati billahi kufrun wa shirk nije skriveno to da je isti'aza džinima bez istiade sa Allahom Đalešanu u vid kufura i širka. Dakle, to se jednostavno ne smije činiti. Isto kao što se ne smije činiti ta istiaza džinima. U isto vrijeme ne smiju se koristiti ti džini i ti šeitani u poslove u kojima ih koriste sihirbasi i vraćari Jer je poznato da oni rade sa tim džinima i sa tim šeitanima, a to je, kako vidjeli smo, vid širka, vid kufura. Pošto šeitani, džini neće da slušaju dotičnog sihirbasa, osim nakon njegovog ili nakon njihovog kufura. Bilo da to urade riječima ili dijelom. Što god je taj sihirbas ili taj vraćar, gatar, gori u tom svom kufuru, i učini veći kufur u toliko su im šeitani džini bliži i pokorni neki naprave da bi zadobili to šeitansko povjerenje da se tako izrazim ili šeitanovo društvo naprave između ostalog kako se prenosi u literaturi, a zna se to iz prakse, kaže naprave papuče od Kur'ana. Pa uđu na mjesto koje je nešto uđu u WC i tako dalje da bi na takav način izvršavajući taj gnusni kufur pridobili šetana za djelovanje odnosno da bi im on pomagao u tim sihirima, zapisima i tako dalje to je vidljivi vid kufura I sami sihirbaz dobro zna da je to vid kufura. Vel iyazu billah, neka nas Allah zelašan sačuva takvi stvari. Međutim, ima i, nažalost, koji uđu u taj kufur i ne znajući. Naime, ima i koji se bave zapisima. Pišući razne zapise i razne talismane sa nerazumljivim znakovima, sa nekakvim kvačicama, sa nekakvim brojkama, u stvari znakovima šeitansko-džinskih dova, ponekad zapišu i poneki kuranski citati, i ajet da se mislilo da on to radi s Kur'anom. Dakle, i na takav način, možda i ne znajući, uđu također u kufur. Dakle, isti aza sa džinima i šeitanima je zabranjena, a također i isti ane ili tražiti pomoć od tih džina za sihir, za vražbine, također je vid zabranjenog vid harama i ne smije se to činiti jer je to vid također kufura i širka. Da li džini stanuju po kućama? To je moguće i dešava se. Prenosi se od Sa'd ibn Abi Waqqasa. Kal بين أنا بناء عن داري إذ جاءني رسول زوجتي فقال أجب فلانة فاستنكرت ذلك فدخلت فقلت مه فقالت إن هذه الحية وأشارت إليها كنت أراها بالبادية إذا خلوت ثم مكثت لا أراها حتى رأيتها الآن وهي هي أعرفها بعينها Kaže, sad im ne bi vekat prenosi i kaže, dok sam bio u kući, u jednoj od soba svoji, dolazi mi, kaže, neko ko me poziva na ime žena, njegova žena potlala nekoga da ga pozovu. Kaže, dođe, ona te zove. Pa mi je to bilo, kaže, neugodno. Ali sam otišao kod nje, rekavši šta je. Rekla je, pogledaj, kaže, evo zmije. Pokazala je na nju, Kaže, vidjela sam je negdje u pustinji, van, dok sam izlazila. Kaže, onda jedno vrijeme nisam vidjela i kaže, evo je sad, kaže, ovdje kod nas u kući. Evo je ovdje u sobi. Kaže, to je ista ona koju sam vidjela tamo. Kal, فخطب سعد خطبة حمد الله وأثنى عليه ثم قال A zatim Sa'd ibn Abi Waqqas započinje sa hudbom. Vi se sjećate, ovdje sam jednom naveo onaj slučaj kada je onaj ashab došao također kod svoje žene ona pobjegla van iz kuće nepristojno obučena pa kada je on htio da je ubije zbog toga ona mu kaže ne sačkaj vidi prvo šta je u kući pa kad je pogledao ono na postelji sklupčana zmija pa on kopljem probu i desilo se da je on u isto vrijeme poginu odnosno džinskim djelovanjem i on stradao toga se sjećate dakle on je bez razmišljanja taj ashab udario ili bacio koplje koje je nosio u ruci na tu zmiju, odnosno bio je to džin. U ovome slučaju ovdje Sad ibn Ebi Vakas započinje sa hutbom. Kaže, kal fa hatabe. Hutba je, vi znate šta je hutba, hutba je petkom. To je vid zahvale Allahu Đelešanu za počinjanje nečega sa bismilom, sa zahvalom Allahu Đelešanu i svaki dobar posao bilo da se piše knjiga, bilo da se govori, da se drži hudba dakle, da se drži predavanje, trebalo bi započeti sa tom hudbom. Ne mora biti hudba dugačka kao što je petkom, nego takozvana hudba tul odnosno hudba koja je za svaku priliku. Zahvali se Allahu Đelešanu započne sa bismilom, zahvali se Allahu Želešanu, donese salavat na poslanika, ali selam, i onda se započne šta se shvaće. Pa kaže se i sad Ibn Ebi Veka čuvši ženu, da mu kaže za tu zmiju, kaže započeo je sa hutbom. To je snaga, braćo. Dakle, sjetio se Allaha Želešanu. Dano ono kad smo prije govorili o onim kapijama i mogućnostima šetansko-džinskog udara na mu'mina, na vjernika, na insana, između ostali stvari, kada smo govorili o svim tim kapijama, vidjeli smo da je zajednički imenitelj za sve te kapije ta da se čovjek u tom momentu ne sjeća Allaha Đalašanu i tad može biti djelovanje. A u ovom slučaju vidimo da sad Ibn Ebi Vakka započinje sa hudbom. Dakle, zahvalje Allahu Đalašanu, a zatim kaže i govori ono što hoće da kaže tom džinu, odnosno toj zmiji koja je bila tu. Pa kaže joj, in neki kad azejteni, va inni uksimu leki billa, in rejtu ki bade hada le atulen neki, fa kharajati l'hajjetu fan sabat min al bejt, thumme min babi da. Kaže, a zatim se vratio toj zmiji, koja je vjerovatno bio džin, rekavši joj, kaže, ti si mi učinila vid zla, ezijeta, ja se kunem tebi sad Bogom ako te ponovo vidim na ome mjestu ubiću te i zmija ispuzala prvo preko praga te sobe zatim preko kuće na vrata izišla van dakle ovo je i vid adaba ili postupka kako postupiti u ovome slučaju Naime, ja vjerujem da ste vi nekada čuli od naših stari. Ako vidiš kućnu zmiju, kaže, nemoj ubijeti jer se radi u stvari o tim džinima i može se desiti da bude upravo džin i vidjeli smo kako je sad im nebi bio vekas a on je drug poslanika ali selam postupio u ovom slučaju potegao hutbu odnosno zahval Allahu Đelešanu salavat i tako dalje a tek nakon toga se obratio i rekao idi i ti moraš da imiš dešava se opet da neki se koriste praznovjerjem vjerjem drugih ljudi da bi ostvarili radne koristi. Pa se pripovjedaju razne priče, i među ostalom ima jedna poznata priča, da je živio neki bogataš, ostario, a imao izuzetno vrijednu kuću. To je bila vila. Bogata u mramoru, sa baštom, sa fontanama i tako dalje. Kada je umro, imao je dalje nasjednike, ostala je kuća sama, a onda, kaže, odjednom se pročilo da u toj kući žive džin. Kaže, kogod ode tamo, malo na večer ne smije, nešto mu se desilo, bježi. Tako da su nasljednici odlučili da prodaju tu kuću pošto zašto. Međutim, prije toga su htjeli ipak da provjere šta je s tom kućom. Pa pošalju jednog hrabrog čovjeka da vidi, da on prenoći u toj kući da vidi o čemu se radi. Kaže i čovjek stvarno nauruža se fino i u kuću. Kad tako on legao, kaže kad mu dolazi nešto crno, nad njega počelo ga strašiti, on ga uhvati. Za pištolj, stop da vidimo ko si šta si kaže kad ono obični nekakav bio rob koga je neki od tih mušterija koji su da kupe kuću poslao da straši ljude kao da je džin tu i da bi ta kuća izgubila u vrijednosti da bi se prodala za jeftine pare dakle ima i takvih stvari međutim u isto vrijeme ima i to da ima tog džinsko-šetanskog djelovanja i po kućama, posebno po kućama koje ostanu prazne, ne stanuje se u njima, odnosno u kućama gdje ima nečistoće i tako dalje. Ima čak i način kako se te kuće poslije iz tih kuća kako se izgone ti džin. Pa se prenosi da je način sljedeći Kaže, ode se tamo, ali ne ide jedan čovjek. Kaže, više njih, dvojica, trojica, eventualno najmanje trojica. I jednostavno, tamo se izgovore dove i podsjete se džin. Podsjete se na to da je još Sulejman alaihi selam koji imao moć nad džinima, nad životinjama i tako dalje, to spomnije u Kur'anu, da je on još u svoje vrijeme uzeo od njih ah, li ugovor. Pa se i ti džini pripomenu da taj ugovor još traje. Pa se kaže na arabskom da se oni opomenu na sljedeći način. U naš idukum bil ahdi ledi ehadehu alejkum Sulejmanu en tahruđu va terhalu min bejtina. Obraćamo vam se po ugovoru ili po sporazumu koji je još uzao sa vama Sulejman a.s. da izađete iz ove kuće i da otputujete i da se ne vraćate u da ostavite naš kuć na miru u našidu dokumullah en tahruđu vela tuzu ehada opominjemo vas Allahom Đalešanu da izađete iz ove kuće i da idete i da nikome zlo ne učinite i to se ponavlja tri dana kaže u slučaju da se još čuje ili da se zna po tim kućama da ima nešto kaže onda se može proučiti na vodu posebna dova i posebni ajet ja unavešćemo ih s tim da se stavi čak i prst u tu posudu vodenu pa se ta voda promiješa učeći tu dovu nad tom vodom i ti ajeti ali uglavnom počinje s Božijim imenom Bismillah emsejna billahi lezi lejse minhu šejun mumteniun vebi izdeti illahi lezi la turam ve la tudam ve sultan illahi lmenija i tako dalje i tako dalje dola a zatim se prouče ajeti sure vasafati safa fel zađerati zađera fel talijati zikra dok se ne dođe do kraja ajeta illa men hatifel hatfete فَتْبَعَهُ شِهَابٌ سَاقِبٌ Zatim se sa svake strane kuće ili po zidovima stavi ova voda i onda će jednostavno džini s Božijom pomoći jednostavno njima će biti tu tjesno oni neće moći tu da budu. Ovdje kad govori o ovome pisac ove knjige s kojom se služim od ovih predavanja kaže ovo je način koji je dozvoljen i kaže teško vama pribjegnete li nekakvom drugom načinu u smislu nekakvih sihirbatskih rješenja ili da idete sihirbatima ili vraćarima koji će to na svoj način ovaj rješavati. Da li su ta stvorenja tog gaj svijeta, šeitansko, džinski ti stvorovi, da li su oni na izvjestan način jači ili superiorniji od insana ili je obratno? Da li su oni u nekakvim mogućnostima jači, veći, bolji, superiorniji od insana ili je obra? Da li su oni počestvovaniji, pribraniji kod Boga? I tako dalje. Prije svega u Kur'anu se spominje da je Allah Đelešanuhu odlikovao ljudski, insanski rod a ne govori se da je odlikovao šeitansko-džinski odnosno džinski rod zato su džini ispod nivoa ljudi dakle nisu na nivou ljudi kaže se u Kur'anu jeste izubillah wa laqad karramna beni Adam wa hamalnahum fil berri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير mimmen khalaqna tafdila kaže Allah dželle šanu mi smo počastvovali potomstvo Adamov mi smo ga ih odlikovali i na zemlji i na moru mi smo ih obskrbili radnim dobrim stvarima i mi smo ih odlikovali nad mnogima koje smo stvorili dakle insan je odlikovan i nad tim džinskim svijetom Dakle, insan je, da se tako izrazimo, superiorniji od tog svijeta. I sami džini, šeitani, oni se osjećaju da su ispod nivoa ljudi. Sve dok su ljudi onakvi kakve ih je Allah Đelešanuhu odlikovao, dok se drže kuransko sunneskog koncepta života, kuransko sunneskog užeta, oni su odlikovani od tog džinskog svijeta kad se upuste u veličanje džina i šeitana ili tražnju istiaze ili istiane sa njima kao što smo vidjeli iz onoga kuranskog citata iz sure El Džin e tada oni postaju superiorniji tada oni njima se poveća oholu zato što se ljudi utječu njima i tada ih poklupe a u normalnim uslovima kada insan ili potomaka Ademov alaihi selam kada živi tim kuransko-sunnetskim konceptom života on je superiorniji i on je taj koji s Božjom pomoć učeći razne dove, učeći zikir, učeći Kur'an, budući pod abdestom i tako dalje, on je iznad tog šeitansko-džinskog djelovanja. Da je insan ili čovjek superiorniji od njih govori i to što sami džini i šeitani odgovaraju sihirbasima odgovaraju vračarima kada oni svojim kufurom zatraže pomoć od njih oni njima odgovaraju što znači da oni jedva čekaju da da priđu tom insanu da ostvare kontakt sa njim. Da li ti džini ili taj šeitanski svijet, svijet gajba, da li oni napadaju ljude? Svakako da. I to se zna i preneseno je u raznim vjerskim tekstovima. I to se zna iz mnogobrojne prakse. Dešava se ponekad da čovjek ne bude pod zaštom Allahom Đalašanu da u osnovi nije Allahove Đalašanu u zaštiti bilo da se radi o melecima koje pošelje Allah Đalašanu odnosno od beričeta raznih zikrova i Kur'ana abdesta, klanjanja učenja Kur'ana i tako dalje da nije beričeta tih stvari vidjeli bi svakodnevno djelovanje na svi u nas i šeitansko džinski sila. Međutim, zahvaljujući Allahovoj Đalašanu milosti i tome što je dao nam tu odbranu od njih, ne dešava se kod mnogih ljudi djelovanje to šeitansko džinsko. Međutim, ono može biti. To djelovanje može biti na insane iz razloga što su ti ili taj šetansko dinski svijet on je nevidljiv pa ga ne vidimo i zato nam može prileziti sa strane koje god hoće mi ne znamo i ni jednostavno ne osjećamo to dok nas ne poklopi ali imamo odbranu u kuransko sunneskom konceptu života i dakle dešava se ipak se dešava da oni napadaju insana dešava se da napadaju insana iz osveti naime ako se sjećate prije kad smo prenosili neke predaje Između ostalo, kad smo govorili o tim specifikama tog dvijetno svijeta, pa smo rekli i naveli i citirali hadis u kome se kaže da je poslanik Ali Selan striktno zabranio muslimanima da se mokre ako idu negdje pa na put viđaju nekakvu rupu ili nešto da se mokre tu što iz razloga što kaže se može biti da tu džin stanuje pa se desi da na neki način insan povrijedi tog dotičnog žina, ne vidi ga da prospe po njemu vodu vrelu vodu da baci nešto na njega da padne nešto na njega teško, ne zna on i taj žin se poslije sveti zato je sve dobro hoćeš da negdje skočiš od nekud bismillahirrahmanirrahim prije toga da imaš utočište kod Allaha Želešanu Naime, prenosi jedan imam, poznati imam Ebu Bekra el Džezairi, koji je i sada još uvijek živ u Medin, u Medinskoj džami, u džami poslanika Ali Selam. On prenosi šta se njemu desilo, odnosno šta se desilo njegovoj sestri kad je on bio ma. Kaže, imao je sestru Sadiju, stariju od njega, je bio djete, i kaže, Jednom su dizali nekakav teret na kuću, odnosno vjerovatno pokrivali kuću sa onim palminim granjem, pa su to dizali na konopac. Pomagala i sestra i ostali i kaže ona jednom dižući težak teret pala. Kaže, i za toga se dešavalo svake sedmice po dva puta ili eventualno tri puta dolazio i mučenje nekako usu. Kaže, nešto je guši, prilikom kaže to gušenja ona izgleda kao zaklana ovca tako on opisuje potresa nogama muči se, ne može disati on je dolazio da se svezi i sad ova imam Ebu Bekr el Džezajri pisac mnogih knjiga, pisac mnogih fetava u Saudijskoj Arabiji kaže to mučenje je trajalo deseta godina deseta godina I na koncu kaže ona i podlegla tome. Podlegla u tom davljenju, bušenju, kaže umrla Navodi on poslije toga i kaže da kojim slučajem nemamo odbranu u našoj vjeri u isti alazi Allah u raznim dovama, u raznim kuransko-hadijskim citatima, abdes, klanjanje, učenje Kurana i tako dalje da nemamo odbranu u tim stvarima, kaže, mi bi svi jednostavno stradavali od tog blinskog šetanskog svijeta iz razloga što je to svijet koga mi ne vidimo. I naš paravan od nje je upravo u vjeru. Upravo u vjeru. I on ne može se nama približavati. Ja sam navodio, sjećate se i prije puno puta. Ulaziš u kuću, bismillahirrahmanirrahim, zaključavaš kuću. Šetan nema pravo postavljaš jelo bismillahirrahmanirrahim nema pravo prići približavaš se svojoj ženi nema pravo prići kada govoriš dovu u kojoj kažeš Allahumme džennibni šeitana ve džennibni šeitana mara zaktana Bože odvoji me i moj ehl i ono što će se poroditi iz ove veze odvoji nas od, od šeitana zakloni nas od šeitana i šeitan nema šta tu da traži Dakle, šeitansko džinsko djelovanje može da bude na insana i dešava se često bez razloga, ali nekada i sa razlogom, kao što smo vidjeli u ovome slučaju ove sestre Sadije, ovoga imama, dakle, iz razloga osvete. A ima i zulumčara koji jednostavno iz tih zulumčarskih pobuda muče insana. Ima slučajeva, vidjet ćemo poslije, i zaljubljivanja, i to su vrlo teški slučaja zaljubljivanja, bilo da se radi o džinkinjama ili o džinima. U suprotni spol insana, čak, to ćemo poslije vidjeti, imaju fikske mesele u kojima islamski učenjaci raspravljaju da li je dozvoljeno ili nije dozvoljena takva veza i smatraju to haram vezu. Čak spominju mogućnost i poroda iz takvih veza kakva su djelovanja šeitansko džinskog tijela na insana. Naime, istinitost tog djelovanja u smislu takozvane saraje na arabskom jeziku sara, što znači otprilike šeitansko djelovanje koje se izražava u smislu ludila, u smislu bjesnila, u smislu epilepsije, padavice, ne znam nija kako to preveo, ali sve to može da bude sadržano u ovoj riječi sad. Može da bude to djelovanje i da vidimo kako je i na koji način se liječi od tih stvari ako je to prouzrokovano šetarsko-džinskim djelovanjem, a nije medicinske prirode. Dakle, <clears throat> taj sara postoji mi ćemo vidjeti iz kuransko-hadijskih tekstova vjerodostojni da to zaista postoji, da u to nema sumnje. A iz prakse smo vidjeli te stvari. Dakle, da postoji ta padavica, da postoji ta epilepsija, da postoji to ludilo ili bješnilo. Ili da se tako izrazim, nekakav psihički felem. To je nekakav vid bolesti. Kada insana pogodi feler u pamet. Često ne zna šta govori, ili ne zna o čemu govori, izgubi pamćenje, psihički postane neuravnotežen. Ali čak ne samo psihički, nego i fizički. Kad ga pogledaš u pokretima njegovih udova kad je u tom stanju Saraje, on je kao, kao nekakav robot. Slično robot. Jer iznutra te šeitansko-džinske sile djeluju na njega nije prirodno i zato izgleda kao da je nekakav robot neprirodno se ponaša neprirodno se tresu udovi dakle sav je neprirodan i ne samo psihički nego čak i fizički i to je taj vid te stara i koji se izražava to šeitansko džinsko djelovanje na insana dakle od tog ludila tako da se izrazi ne znam kako ga definisao da li ludilo, da li padajca, da li epilepsija da li pjesnilo, da li psihičko fizički feler. Dakle, od toga dođe do felera i u riječima, i u dijelima, i u pokretima, i u psihi dotičnog insana. Mi smo to gledali svojim očima. Dobro, onaj koji gleda sigurno neke stvari mu nisu kao onome koji to doživljava. Mada može djelovati na čovjeka da, on, da žali dotičnu osobu ali da vidimo da li u kuransko-sunnetskim tekstovima postoje dokazi za to. Jer mi kad primimo vjeru od Allaha Đalašanu, dakle mi, vjera je da se vjeruje. Da li u tim vjerodostojnim tekstovima se govori o tome? Govori se, braćo i sestre. Kaže se u suri Al-Baqara, kad se govori o kamati, o kamati, znate da je kamata strugi haram, zabranjeno, Kad se govori o kamati, spominje se taj šeitansko-džinski mes, taj udar, to ludilo koje oni mogu prozrokovati kod insana, pa se kaže u tom ajetu i sura Al-Bakare Ellezine jekulune riba la jekumune illa kema jekumu ledi shaytanu min minel mes kaže oni koji budu jeli interes, kamat koji budu davali novac da bi se taj novac kamatom oplođavao kaže neće ustati na sudnjem danu drugčije nego kao da im je šeitan okrenuo kao da im je šeitan dao ludilo to obješnjilo, tu padavicu, tu epilepsiju, e takav će i on izgledati na sudnjem danu. Dakle, kad bude proživljen, on će biti u toj sarani. Kao da ga je šeitan otasvačio. Prema tome, u ovome kuranskom citatu vidimo da se govori o šeitanskom djelovanju vidu mesa, vidu te epilepsije koju on prouzrokuje. Pa se onaj koji bude na ome dunjaluku uzimao kamatu opisuje da će biti prilikom proživljenja isti kao i onaj koga šeitan otasleći tim svojim mesom. E sad, najautoritativniji i najpoznatiji komentatori Kur'ana komentari su ove riječi. Pa na primjer, Tabari, koji je imamul mufesirin, odnosno imam svim mufesirima, koji je najveći islamski mufesir i kuranolog, govoreći o ovim riječima iz ovoga ajeta govori da može da bude to šeitarsko džinsko djelovanje u vidu saraje i vidu mesta insana i da se to dešava na dunjalu dakle da je to vid ludila koje je prozru koje je šeitan i da se može desiti insanu na dunjalu isto tako to kaže i imam El Kurtubi također mu fesiri kuranologu isto to kaže i El Hafiz ibn Kesir isto to također kaže jedan savremeni mufesir i kuranolog El Alusi pa da ne prevodim sve njihove riječi vezano za to uglavnom zajedničko im je kažu da ovo što se spomnije o ovome ajetu taj mes, šetarski mes je dakle nešto ili opisuju to kao vid nudila koje može da zadesi od šetana insana. Ovo su dokazi iz Kur'ana. Dakle, dokaz koji smo naveli, to je dokaz iz Kur'ana, ajet iz sure Al-Bekare, to je 275. ajet sure Al-Bekare. I poslije vidjeli smo kroz komentare i komentatora Kur'ana kako im to objašnjavaju. Iz mnogobrojnih hadijskih predaja također se vidi da ta stara, dakle ta epilepsija, to ludilo, ta padavica, to bjesnilo, kako hoće da to prevedimo, govori se dakle o tim hadijskim tekstovima da postoje i da je poslanik alaihi selam liječio ashabe od toga. Pa evo jedne predaje iz tog sunneta poslanika alaihi selam koja govori o tome. عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن له مجنون أو ibni أخت له qala jaddi prenosi se dakle od jedne ashabike da je njezin djed Zarija da je njezin djed Zarija došao u poslaniku alaihi selam sa sinom koji je bio lud Međnun ili kaže ili je to bio njegov sin ili je eventualno bio sin njegove sestre sad ovaj prenosilac ne zna tačno kale djeddi pa je rekao taj djed kaže falemma kadimna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al medinete kultu ya rasulallah inne me'ja ibna ni ev ibne uhtin leh li međnunen etejtu ke bihi fed fed'u Allahe azza wa jalla leh dakle došao je taj djed kod poslanika alaihi salam bilo je to u Medini, pa mu je rekao, Boži poslaniče, evo sa mnom je sin, odnosno sa mnom je sin od moje sestre, kaže, on je lud, došao sam s njim kod tebe, pa moli Boga da ga Allah Želešanu izliječi ili da mu pomogne. Pa je poslanik, ali i selam, rekao, kal i'tini bih, fentaletu lehi vehu efir bikab, fatlaktu an. Kaže, pa sam izišao od poslanika, ali i selam, da tamo ode gdje je bio taj njegov sin, u stvari on je bio svezan. Kaže, pa sam ga razvezao, wa alqaitu anhu thiyaba safar wa albistuhu thawbayn hasanayn wa akhadtu bi yadihi hatta intahaytu bihi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa Zatim sam ga kaže, pošto je to on došao sa njim iz daleka, vjerovatno bio je svezan, kaže ja sam ga razvezao, obukao mu novu odjeću, čistu odjeću, a zatim ga uzao za ruku i uveo kod poslanika alaih Pa je poslanik alaih rekao, Idnihi min, ved al zahrahu mimma jelini. Kaže, prikući ga meni, a okreni mi njegova leđa. Kal, fe ehada bi međamihi theubihi mimme, min i'lahu va asfelih. فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض بطير ويقول اخرج عدو الله اخرج عدو الله kaže i onda ga je uzeo poslanik alaih selam njegov odjeću od ozgo i dole a onda kaže počeo udarati po leđima tako da sam vidio kaže valja od udaraca poslanika ali sam kako diže ruku kaže vidio sam bijelinu ispod njegovog pazuha kako maše i udara ga po leđima govoreći izlazi Boži neprijatelju izlazi Boži neprijatelju fa akbala jenzoru nazara sahih lejsa bi nazari il awel zatim kaže pogledali smo u osobu tu kaže vidjeli smo mu na pogledu da je normalno da je postao potpuno pogled bistar, normalan, postao je zdrav. Kaže, vidjet smo gleda sad potpuno zdravim očima normalan čovjek. Kaže, sumna kadehu Resulullah sallallahu alaihi wa sallam bejne jedih, fede'ale, a zatim ga je poslanik alaihi sallam uzao, posadio, preda se i počeo moliti Allaha dželašan. Fe meseha veđehu, a zatim nakon dove potrao po njegovom licu felem jekum fil vefti ehadum ba'da da'wati rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem yufaddalu alaihi i kaže nakon toga što je poslanik alejhi selam uradio sa njim dakle prvo istjerao tog šejtana iz njega a zatim moleći Allah da ga zaštiti I kaže, povratio mu se normalan izgled i pogled. Kaže, poslije toga nismo vidjeli nikoga u karavani sa kojom je on došao. Da je zdraviji ili boljeg zdravlja od tog koga je poslanik Ali Selam liječio od tog ludila. Znači, u ovome hadijskom tekstu koji je kako za njega stručnjaci hadisa kažu da je, naime nije u Buhari i Muslimu, ali kažu da dobija prolaznu ocjenu vjerodostojnosti, u ovome tekstu hadijskom iz njega zaključujemo da šeitansko djelovanje može da bude i na čovjeka toliko da se čovjek osjeća kao lud i da izgleda potpuno lud kao što je bio slučaj sa ovim jer su oni njega vezali i bio je vezan negdje dok ga nije oslobodio i doveo pred poslanika Lejsela dalje Vidjeli smo također iz ove predaje da se to liječenje može izvoditi između ostalog i udaranjem. Vidjet ćemo možda poslije kroz tekstove, vidjet ćemo da je jedan od velikih islamskih učenjaka Ibn Tejmije, koji je jedan od najpoznatijih u ovoj temi, da je on toliko znao tući bolesnu osobu od tih djelovanja, kaže da su svi koji su gledali to, mislili da dotična osoba ne može nikako živa ostati. Kaže, toliko ga je mlatio po vratu, po vratnim žilama i kaže na koncu, kaže, kada bi istirali to, čovjek se povratio, pogledao bi i rekao, oh, pa šta ću ja kod ovoga čovjeka, što, što ste me doveli kod, kod šeha, naime ne bi se ništa sjećao. Usto što svi mislili da će biti mrtav, da ne može nikako živ ostati, a on se ne sjećao ni udaraca, ni ništa, nego kada bi se zdrav probudio, samo pitao, a što ste me doveli kod šeha? Iz ovoga, dakle, teksta hadisa ovdje, između ostalih stvari, možemo izvući zaključak i to da je poslanik Ali Selam liječio i na takav način da je udarao dotičnu osobu. Dalje, također ovdje možemo vidjeti i delili dokaz da šeitansko djelovanje može biti iznutra, odnosno da šeitan može ući u čovjeka, taj džin, i da posle proizvede te dotične simptome bolesti, ludila, epilepsije i tako dalje. Jer to razumijemo iz riječi kad poslanik Alehi Selam kaže Uhruđ ja adu valla, izlazi Boži neprijatelj. A da bi neko izišao, dakle morao je prije toga ući. Dakle, morao biti tu. Dakle, izlazku prethodi ulazak. Prema tome iz ovoga teksta se također razumije između ostalog i to da je šeitan jednostavno ušao u dotičnu osobu i da je poslanik alaih selam riječio. Dakle ovdje ćemo zastati moleći Allaha da nas upu.